Petiarian hiu herriek kontrekua emandie, gotain, mitikile eta bildozek. Eta gian, surpriza izan da bildozeko boskaldia Herriko hausapesa alde izanez minoritatien ezaik izan da boskahunekin. Basabuian aldiz ez surpriza handik. Montori, Echebarri, Ligi, Santa Grazien ez boskatzia Hatik, Ligi nagak kontre Ruben Gomez hausapesa barne hau udalbiltzako partaide delaik. seikuntre lau alde eta xuri bat, eta Ruben Gomez meak, erandeiku zertako kuntre boskatu dien. Je suis contre la loi NOTRe. Je suis contre ces grands rassemblements qui ne font que amener de délégués en délégation ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on délègue, eh bien, on délègue et ce qui fait que la volonté des gens du pays, du fin fond du pays, hein, que ce soit les agriculteurs, les artisans, etc., tous les, tous les gens qui vivent dans ce pays, eh bien, ils se sentent euh, perdus. Altsuki koherian aldiz gehiengoa alde izan da, sei alde eta lausuri. Johani Karikaburu hau zapesa alde da eta arazua eman Anik alde, eta deja kolektivitate territoriala bezala eki uh, alten entutzen, eta eh, mea hantz bezala, bai bihun bai eh, skolari hotan alten entutzen, bilkoa jarra eta judaika be alten Mea gizla jarra egitzen dit, uh, ma duz, demer, eta duz, eta zut, uh, skolariko mehen ezagutzeko, uh, interesantela, ikusteko bestetan zehar enkue badien, eta nula lantzu alkarrekin eh, jamaiten ahaltu egin, eta eta nubait eskolariko eh, identitati ebeni eta azkartzen baita. Baikorki ikusten du sedia beraz eta uste du duda eta lotxak gaintituko diela ondoko hilabetetan.